Имаме нова глава од Евангелието според Јован, која што ја најавив мејацата сабота, десетата глава. Таа представува само едно продолжение на Христовиот говор од деветата. Може би следната сабота ќе погледнеме видео од десетата глава од соодветниот филм за Евангелието според Јован. Значи, Исус завршува, ја завршува деветата глава, иако тоа за него е еден континуиран говор, кој што воопшто не го прекинувал. Да бевте слепи, греф немаше да имате, а сега велите дека гледате, затоа и гревот ви останува. И потоа, веднаш продолжува и вели, вистина, вистина ви велам, кој не влегува низ вратата во овчето трло, а прескокнува од друга страна, Тој е крадец и разбойник. Како што малку најавив, кого Исус тука подразбира под вратата и што представува трлото? Во вториот стих вели, а кој влегува низ вратата, тој е пастер на овците. Много интересна споредба. Множина биле овчари во тоа време, па и ние што не сме биле би тука никојаш, никој овчар, сепак ова е толку лесна споредба, што Исус сети од секојдневниот живот, што секој може да ја разбере. Ние можеме да кажеме дека секој што влегува низ вратата, без оглед за каква врата станува збор. Може биде врата од нечи дом, живеалиште. Можеме да речеме тој што влегува низ вратата на еден дом, тој е собственикот на домот. Или тој е домакинот. А кој е тој што би влегол во некој дом не низ вратата, туку низ прозорци или од покривот надолу или од некој друг отвор. Крадец и разбойник. Но зашто Исус ја користи оваа толку очигледна парабола? Нему вратарот му отвора и овците го слушаат гласот негов и тој ги вика своите овци по име и ги изведува. И кога ги изведе овците своји, оди пред нив, овците одат по него, бидеќи го познаваат гласот него. По тук човек не одат, туку бегаат од него, зашто гласот на тугиот не го познаваат. И сега во шестиот стих, апостол Јован дава едно објаснување. Оваа парабола им ја кажа Иисус, Но тие, а кој беа тие? Со кого Исус имаше расправа во деветата глава? Со учените теолози на еврейскиот народ, оние што себе се прогласија за Моисееви ученици, оние кои што го исклучија исцелениот слепец од синагогата, значи го исклучија од Божијата црква, Тие, вели Јован, не разбраа што сакаше да им каже со неја. Ушите теолози не разбраа оваа Христова парабола со овците, со пастерот, со вратата. Како е тоа можно? Дали ние ја разбираме оваа Христова парабола? тие не може да ја разберат. Тие не разбраа што сакаше да им каже со неа. Ова е навистина феномен. Тогаш Исус пак им рече, вистина, вистина ви велам, јас сум вратата за овците. Кои се овците? Кој во Светото Писмо е спореден со овци? кога Исус ќе дојде повторпат пат во славата своја, како што вели, славата на Отецот и на неговите свети ангели, ќе седне на престолот на славата своја. И тогаш ќе се соберат пред него сите народи, вели самиот во Евангелието според Матеј 25 глава и ќе ги раздели, сите народи ќе ги раздели на два дела, во две групи, во две класи. Едната класа е споредена со овци, а другата е споредена со кози. Која група се представени со овците? Божиот народ. Но, Таму, каде што го опишува страшниот суд со овие зборови, под овци Исус ги подразбира праведните, покајаните, праведните, посветените верници, спасените со еден збор. А со козите ги споредува сите они кои што вршат беззаконие. И кои што ќе завршат според неговите зборови во огнот кој што е подготвен за гјаволот и за неговите ангели. Тие се наречени проклети од неговата уста. Во оваа пак глава, Јован 10, Исус вели, за да разберат теолозите, кои што не го разбра, јас сум вратата за овците. Со други зборови, низ која врата може единствено да се влезе во Божието царство, во светот на спасените, само преку Исус. И замислете, оваа лекција, кажана пред 2000 години, еврејскиот народ до ден денес ја нема научена. Апостол Павле вели дека се слепи, навистина, зашто апостол Павле за паднатиот, од паднатиот Израел, вели дека се слепи вели нивната слепотија во Римјаните 11 глава. Зошто го користи овој израз слепотија? Нели е тоа ехо на самите Христови зборови од 9 глава? За суд дојдов јас во овој свет, за да прогледаат слепите, а кои беа слепи, пред Христа. Пред Христа кој народи беа слепи, а кој народ единствено имаше светлина? Сите многу божечки, сите пагански народи беа слепи, а еврејскиот народ имаше светлина. Исус вели, јас дојдов за, за да прогледаат слепите, а потоа што вели? А оние што гледаат да станат слепи. Зошто? Затоа што Божија, зашто Божиот народ ослепел, па понатаму самиот апостол Павле, значи Христовите ученици, за неверниот дел на Израел да велат дека има слепотија. Духовно слепило. Или има фередже пред очите. Покривало, како што Моисеј ставал покривало затоа што Божјата слава израелците не можеле да ја поднесат онаа слава која што само а, одблеснувала, некако останала како оцјај на Мојсеевото лице по 40 дни дружење со Господа на Синајската гора. Навистина, толку многу незнабошци прогледа, толку многу народи го прифатија Христа, а еврејската народ до ден денес, до ден денес не го прифаќа. До ден денес се обидува да влезе во трлото. Не низ единствената врата, низ која што може да се влезе преку Христа, туку насилно на било кој друг начин. И до ден денес, тоа е нација која што не смее да спие. Постојано мора да војува, постојано да биде на штрек, Не знам дали знаете, велат дека во Израел и сите жени имаат воена обврска. Не сме сите мъжите жени имаат воена обврска. Постојано војни, постојано треба да се биде буден, постојано да се борат за својот обстанок, за својата безбедност. Дали би сакале да имате таква, таква држава? да бидете дел од таа држава. И сепак тие сакаат. А нешто многу малку не достига. Многу малку не достига за да се добие еден конечен мир, конечна слобода. И тоа не на оваа проклета земја, туку во Божито царство, на новата земја, која што Господ одамна им ја ветувал преку устата на своите свети пророци. Но тие се уште, не само во времето на апостол Павле, кога ја пишувал, го пишувал посланието до евреите, туку до ден денес, уште 2000 години потоа, тие не се влезени во тој покој, во тој одмор, во таа ветена земја. Се разбира, во среда тоа постои голема лекција и за нас денес. Дали и ние своето спасение, својата вера и својата сигурност ја градиме на било што друго, освен на вечната карпа, на Исуса. Дали се надеваме на нешто друго за влез во Божето царство, може би на нашите добри дела, може би на тоа што во минатото сме биле верни на Господа или толку и толку години, или цела младост сме посветиле на се тоа што со еден збор можеме да го наречеме стара слава, или што сме ги држале Божите заповеди, или што не сме живееле онолку грешен живот, дали се надеваме на своите дела, на својата праведност, за влез во Божието царство, или пак се надеваме единствено на Христа, на Неговата праведност. од одговорот на едно вакво прашање можеме и ние да се најдеме, да се видиме себе си, дали сме како евреите, некои што сакаат да влезат во трлото преку вратата или да влезат поинаку, да ја прескокнат оградата, да влезат од некоја друга страна. Во стих Исус продолжува и вели сите колку што дојда пред мене, кратци се и разбойници. Значи, Христос вели дека пред него имало лажни месии. И тој ги нарекува кратци и разбойници. Но овците не ги послушаа. Но кои се овците? Овците се спасените, праведниците. Јасно вратата, повторува, кој ќе влезе преку мене ќе се спаси, и ќе влезе, и ќе излезе, и пасиште ќе најде. Богато пасиште. Крадецот пак доаѓа само да украде, да убие и да погуби. И сега, најубавите Христови зборови се кажани во вториот дел од десетиот стих. Јас дојдов за да тие имаат што? Живот И оно што мене ми се допаѓа, не само живот, туку и да го имаат во изобилие. Што значи тоа? Вториот дел, да го имате животот во изобилие. Да биде вечниот живот. Значи, комплетниот Христов дар, или поточно речено, комплетниот Божји дар во Исуса Христа. Целиот свет денес живее благодарение на Христовата жртва. Сите луѓе живеат и најголемите грешници и безбожници, својот живот му го должат на Христа, верувале тие во тоа или не, биле свесни за тоа или не, тоа е објективен факт, објективна вистина. Тоа е основата на Евангелието. Значи, сите што имаат живот, го имаат од Христа, му го должат на Христа. Но не сите сакаат да го примат овој изобилен живот. Повеќето луѓе се задоволуваат со малку живот, со половичен дар. <clears throat> Но Христос сака сите да го примат целиот дар, да го примат вечниот живот. Да бидат спасени и да живеат вечно во Божето царство. Јас сум добриот пастер. Добриот пастир си ја полага својата душа за овците. Еве критериумот за, за тоа кој е добар. Оно што е спремен да ја положи својата душа. А наемникот, кој не е пастир и не е собственик на овците, што тој? Ако види дека доаѓа волк, тој ги остава овците и бега. И волкот ги разграбува и ги распрснува овците. на сектите. Да. Такви секташи денес имате и во Македонија, се викаат Бранко Црвенковски, Лјупче Георгиевски и, и такви како нив. Исус вели, дали забележавте, добриот пастир е оној што е собственик на овците. Кој единствено е ваш собственик? Дали, дали некој најсилен политичар, водач, цар нека биде, е собственик? Не е собственик. Видите, собственикот е тој, оној што ве поседува, оној што платил со својот живот за вас, Единствено што се грижи за вас. Секој друг, Секој друг, он го споредува со наемник. <coughs> Наемникот го гледа само својот интерес, само својата плата. Тринесетиот стих вели, наемникот бега зашто е наемник и не се грижи за овците. Повторно, јас сум добриот пастир, а ги знам моите, и моите ме знаат мене. Како мене што ме познава Отецот, така и јас го познавам Отецот и душата своја ја полагам за овците своји. И сега од 16 стих натаму забележуваме една друга, малку по-конкретна мисла. Вели, и други овци имам што не се од ова трло. И нив треба да ги приберам. И ќе го чујат гласот мој, и ќе биде едно стадо и еден пастир. Се постава прашање, кои се овците од првото трло? Кои се првите овци за кои што Исус досега зборувал? оние кои што, кога доаѓале лажни месии пред Христа, кратци и разбойници, овие овци ниф не ги послушале. Но, кога дошол самиот Христос, го препознале, го послушале неговиот глас и пошле по него. Кои се првите овци? Од првото трло. Тоа се праведниците верните души од израелскиот народ, од избраниот народ. Кога дошол вистинскиот Месија, кога дошол Христос, кога дошол добриот пастир, тие го препознале, верните души го препознале и после по него. Како што гледаме, меѓу тие избраници не биле учените дипломирани теолози на Божиот народ. Тие биле толку слепи, што една проста Христова парабола со овци и трло не ја разбрале. Не можеле да ја разберат. Е сега, кои се другите овци за кои што Исус зборува, кои што не се од ова трло, а кои што тој ги прогласува за своји овци? И други овци имам. Имам, значи, и тие се мои, но не се од ова трло. Навистина тоа се сите верни души од незнабожечките народи, надвор од Израел. И нив треба да ги приберам, вели. На кој начин Исус ке го оствари ова мистично, ова таинствено единство? На кој начин Исус ке постигне да постојат едно стадо и еден пастир. Колку стада денеска постојат само во христијанскиот свет? Колку трла денеска постојат само во христијанскиот свет? Како ќе, како ќе се добие тоа едно стадо и еден пастир. Само во Скопје, во Македонија имате регистрирано три адвентистички деноминации. Едно стадо и еден пастир. Вели, ќе го чујат гласот мој. Која е тајната на единството? Тајата на единството не е, еве им собраќаме на нашите гледачи, кои што не следат преку директен пренос, или во иднина ке го гледаат ова на снимка. Тајната на единството не само на сите христијани, туку Исус тука зборува и на христијаните од паганскиот свет, и на христијаните од еврејскиот народ, Тајната на единството е да се слушне Христовиот глас. Не да се слушне мојот глас или гласот на некој проповедник, гласот на некој свештеник, гласот на некој владика, епископ. Не да се слушне гласот на некој председател на верска заедница, како што овде пред 20 години стадо народ излезе од оваа просторија затоа што го слушна гласот на еден масон по име Јан Полсон, кој што 2000 година, значи 7 години после тоа, во Торонто, Канада, отворено изражуваше поддршка на екуменското движење, на плановите на Обединетите нации да направат една светска религија, Значи, отворено го исповеда своето масонско верување, својата служба на непријателот, на новиот светски поредок. И зошто настана раскол, зошто настана поделба само на адвентистите во Македонија, затоа што мнозина послушаа глас на еден наемник. Јас ниту се плашам, ниту се срамам ова да го кажам, бидејќи тоа беше така. Тајната на единството, вели Христос, е да се слушне неговиот глас. Како може да го слушаме Христовиот глас? И во секоја криза, во секоја искушение, во секоја ситуација, во секоја забуна, да го препознаеме неговиот глас. Благодарам. Значи, нечи глас можеме да препознаеме, нечи глас можеме да слушаме, ако го ако веке ни е познат. Ако веке ни е познат. Јас не можам да разберам како е можно како е можно толку многу луѓе да после по патот на еден човек. После сето оно што самите го слуша, го верува и го чита и во Светото Писмо, и во книги како што се големата борба и некои други. Јас тоа не можам да го разберам. Како е можно луѓе кои што своеволно решиле да ја остават православната црква, да речеме, овдека да појдат по, по патот, по стапките на еден масон од запад. Колко е опасно да веруваме на човек? Дали знаете дека денеска, благодарение на интернетот, денес може се да се следи што се случува? Порно тоа на вистина не беше можно. Дали знаете колко денеска е поделена православната црква во, во светот воопшто? Едни влечат на кај Рим, екуменизам, масони, другите сака да се држат за, за старата вера, го напагиат екуменизмот, го напагиат Ватикан, страшни подолби. И тоа се води на, на ниво на патриарси, на, на свештеници, владици. Не знам дали забележавте денови на интернет што се случи во Белград, демонстрации против законите што Европска Унија ги наметнува. Излегуваат хулигани на улица, насилници, кои што, кои што едноставно сакаат да, да се излуфтираат со, со своето наследство. И кога го слушаат говорот на двајца владици на Српската православна црква, кои што се познати како екуменисти, како луѓе што сакаат единство и со Европска Унија, и со Ватикан, значи со папството, самите хулигани се исплашија од тој говор, вели, и се повлекоа за да народот не ги, не ги поврзе нив со овие владици. Замислите, самите хулигани, кои што не ја сакаат Европската Унија, се повлекле затоа што не сакаат, не сакаат да бидат ставени во иста вреќа, да бидат препознаени како подржувачи на Европската Унија, само затоа што овие двајца владици зборуваа на тој митинг Денеска можеме да речеме дека секаде постојат страшни поделби. Затоа што постојат луѓе кои што по секоја цена инсистираат да се следи антихристот. Дори по цена на поделби во своите цркви, во своите верски заедници. И има луѓе кои што по секоја цена сакаат да се следи стариот пат. Има ли некои што се уште го слушаат Христовиот глас. Сите тие кои што го слушаат Христовиот глас од сите цркви, од сите верски заедници, на крајот ќе бидат едно стадо и еден пастир. Сите други ќе бидат надвор. И сите тие други, за жал во откровението се споредени со кучиња, и вели дека надвор од зидовите на Новиот Јерусалим се кој? Надвор се кучињата. Сите што лажат, сите што прават беззаконие, надвор се кучињата. Но внатре се едното стадо од сите народи, од сите верски заедници, кој каде се родил и припаѓал предходно во животот, и еден пастир чиј што глас сите тие го послушаа. Затоа ме люби Отецот, вели Христос, зашто јас животот свој си го полагам, за да го примам пак. Никој не ми го одзема, току јас сам од себе го давам. И еве, во контекст на неговото воскресение, најубавите зборови на оваа тема, имам власт да го дадам и имам власт пак да си го земам Оваа заповед ја примив од својот отец. Елена Вајд дава многу убаво објаснување на овие зборови во книгата Копнежот на вековите. Во главата што зборува за Христовото воскресение. Таа вели Исус воскреснал од гробот со силата која што ја имал самиот во себе. Исус воскреснал од гробот со својата божествена сила. Само така можело да се оствари спасението. Исус убрал со вечна смрт, ја примил казната за нашите гревови. Таа казна е вечната смрт. Што значи вечна смрт? Смрт после која нема воскресение. Оние што ќе умрат со вечна смрт, се оние кои што повеќе нема никогаш да бидат воскреснати. Зошто нема никогаш да бидат воскреснати? Од две причини. Затоа што Бог нема да ги воскресне, нема повторно да ги создаде, тоа не би биле тие истите, ако Бог одново нешто создаде, тоа ќе бидат нови луѓе. Но ако вие еднаш умрете со вечна смрт, тоа е крај на целата ваша личност. За век и веков. Значи, првата причина е зашто оние што ќе умрат со вечна смрт, таа смрт ќе биде за нив вечна, е затоа што Бог нема да ги воскресне. А втората причина е затоа што тие самите не можат да воскреснат. како сега Исус умрал со вечна смрт, а, са, а воскреснал. Исус умрал со вечна смрт, но Исус е и Бог, кој што можел самиот да воскресне. Затоа што вели понатаму Елена Вајд, неговата божествена природа не умрела заедно со него, ниту пак може да умре. Исус бил мртв како личност, но неговата божествена природа не можела да умре. Исус вели во стигот што го прочитавме, имам власт да ја положам душата своја. Значи, никој не ја одзема. Исус не умре затоа што луѓето, војниците, го лапсиле и со сила го приковале на крстот. Ако сакал, тој можел да ги претвори сите нив во прав и пепел и никој ништо да не му може. Зошто Исус умрел на крстот? Затоа што тој така одлучил. Тој своеволно, доброволно така се предал да умре. Затоа вели, имам власт, јас имам власт самиот да ја положам. Никој не може да ја одземе душата моја. Никој не може животот мој да ми го одземе. Тоа е животот што тој го има од Отецот. Тоа е животот кој што е неунишлив. Тоа е божествениот живот. Ние имаме таков живот. По природа ние сме зависни од Бога, кој што не создал. Но оно кој што не е создаден, тој го има божествениот живот. Таков живот имал Божиот син. Значи, имам власт да го дадам тој живот и имам власт пак да си го земам. И вели, оваа заповед ја примив од својот отец. Исус воскреснал на заповед од својот отец. Доволно било, значи, да се прими, да се слушне заповедта на неговиот отец и тој да стане од гробот со силата која што ја имал во него самиот, со неговата божествена сила. Затоа само божествено суштество можело да го откупи човечкиот род. Затоа јаховините сведоци и таквите како нив се во тешка, длабока ерес, кога не го признаваат божеството на Синот Божи, мислејќи дека тоа е само некој создаден ангел, Не можел ангел да го откупи човечкиот род. Ако ангел умрел за нашите гревови, тој ќе беше мртов до ден денес. Зошто? Затоа што умрел со вечна смрт, со која, ако некој умре, Господ не го воскреснува, и затоа што самиот ангел нема во себе божествена сила за да самиот воскресне за нашето оправдание. Затоа само Синот Божиј можел да не откупи некој што е еднаков со Бог, некој што ја има неговата природа, неговата суштина, божествената сила, божествениот живот во него самиот, за да самиот воскресне од мртвите, за нашето оправдание. Само Бог може сам да воскресне, ако предходно, како човек, умрел со вечна смрт. Само некој што бил Бог по природа, можел да стане човек за да умре со вечна смрт. Секој друг може да умре со привремена смрт. Но со казната за гревот која што е вечна смрт, можел да умре само таков човек кој што истовремено е Бог и кој што со таа божествена сила може самиот да воскресне од мртвите. Тука застануваме малко и го пречекорисме времето, наверувам дека беше корисно и важно да се слушнат овие последни зборови. Бидеќи нашето спасение, нашиот сегашен живот, и ако даде Господ нашиот иден и вечен живот, зависи само од делото, подвигот, триумфот и победата на нашиот спасител на крстот, и неговото божество со кое што тој самиот воскреснал од мртвите и ја обожил, ја прославил нашата човечка природа со која што ќе биде облечен, која што ќе ја носи секојаш на себе за веки веков понатаму. Нека му е фала и слава вечно. Амин.